الله في كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر Assalamu alaikum al'ummar musulmi barkanmu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatu Al'adar mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan ladabba da halaye da ɗabi'u da ake gabatarwa a duk ranar litinin tsakanin sallolin maghrib da isha'i a babban masallacin ahlus sunna da ke garin Tsageru katsina state malam abubakar mai kano limamin masallacin kuma shugaban babbar cibiyar nan ta bincike da yaɗa awar musulunci da ba da tallafi wato imam malik foundation katsina kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin da awar musulunci wato united muslims awa association wadda aka sani da umda katsina state ke gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin فمن ولا تعتبر بالقضاء والقدر إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 41 a cikin wannan littafi babu man ala jariyataini aw wahidatan wannan kuma shine majalisunmu na goma sha uku a cikin wannan littafi mala ya ce haddasa abdullahi ibn yazida kala haddasa harmalatu ibn imran abu hafsin a tujibiyu ana abi ushana al-ma'afiri an bata ibn amirin kala sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu salasatu banati wa sabara alaihinna wa kasahunna min min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari babi na 41 mala yace babu man ala jariyataini aw wahidatan babun falalar wanda ya kula da 'ya'yansa mata guda biyu har suka balaga ko guda ɗaya kamar yadda muka bayani a wancan makon babu kan farko a ce wani littafi sun yi magana akan birrul walidai biyayya ma iyaye bayan su sai malam ya koro hadisan da suke magana akan silatul arham ko silatul rahim sadar da zumunta da sauran dangi to yanzu kuma zai koro hadisan da suke da alaka da yaya yaya in ba dai su zama maza ko su zama mata yana daga cikin babban ni'ima a bayan ƙasa wadda Allah zai wa ɗan adam ya azurta shi da haihuwa kyauta ce ta Allah yana bayar da ita ga wanda ya so a cikin bayansa ubangiji ta'ala yana cewa ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukura au zawujuhum zukuranan wa inasan wa ya ji man ya sha'u aqima Allah yana bayar da kyautar 'ya'ya mata zalla ga wanda ya so daga cikin bayansa sai ga wani 'ya'yansa duka mata ne ko ga wata duka 'ya'yanta mata ne auzu kuranin ko kuma ya baiwa mutum 'ya'ya maza wani sai ga 'ya'yansa duka maza ne ko 'ya'yanta duka maza ne auzu zawijuhum zukuranan wa inafan ko kuma a garwaya masa a hada masa maza da mata kaga a cikin 'ya'yansa akwai maza akwai kuma mata wa ya ji aluman ya sha wa kima wani kuma sai allah ta'ala ya sanya shi baya haihuwa bai da ɗa namiji bai da ɗiya mace bai da 'ya'ya kuma gashi ya kai munzulin haihuwa dan amma bai haihuwa wannan ayar tana nuna mana cewa 'ya'ya kyauta ne kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah a bayan ƙasa wani abu wanda zai ƙara tabbatar mana da cewa 'ya'ya ni'ima ne shine yadda annabawan Allah duk da ni'ima babba da Allah ya musta annabtaka idan ya zamanto ba su da 'ya'ya to sukan ta yin addu'a don neman 'ya'ya din nan duk da cewa su annabawa ne amma ba samun gamsuwa har sai sun ji suna da 'ya'ya wannan sai sun ya ta roƙon allah ta'ala ya ba su 'ya'ya annabi zakariya alaihi salatu wassalam alkur'ani ya ba mu labarin yadda ya tukur ya dage ya ta addu'a yana roƙon allah ta'ala ya ba shi haihuwa ƙarshe kuma allah ta'ala ya kaddara masa haihuwa don aka ba shi da annabi ya haya alaihi salatu wassalam to ya'ya ko dai su zama maza ko su zama mata a jahiliya sun fi son ya'ya maza sama da ya'ya mata ba ma wai kawai ba sa sun fi son maza ba suna kyamar ya'ya mace suna kyamar ya'ya mata ba su son haihuwar ya mace to ba a jahiliya ba har a yanzu aka samu waɗansu mutane suna da tunanin cewa sun fi son 'ya'ya maza saboda 'ya'ya maza suna da sauƙin hidima da sauƙin wahala wajen tarbiyya da sauƙi wajen ɗawainiya sama da 'ya'ya mata ɗawainiyar 'ya'ya mata tana da yawa kulawa da su yana da tsanani a kan ɗana ɗamji to wanda ya sanya waɗansu suke ganin cewa sun fi son 'ya'ya maza akwai da yawa wanda suke da irin wannan tunanin to don allah ta'ala ya nuna muhimmancin 'ya'ya mata da kuma nuna cewa babu bambanci tsakanin ɗiya mace da ɗa namiji ta fuskar farla allah idan allah ya baka ɗa namiji ya ba wancan ɗiya mace duk allah ya muku baiwa iri ɗaya allah ya ba ku ya haihuwa to sai musulunci ya ɗora fifiko ta fuskar falala ga wanda ya tarbiyyatar da ɗiya mace sama da wanda ya tarbiyyatar da ɗana mace shi ya sanya al'imamun bukhari zai fara magana a kan falala haihuwa sai ya fara da farla haihuwar 'ya'ya mata shi ne ya kulla babi man ala yi ni wahidatan babin falalar wanda ya reni ya kula da 'ya'ya mata guda biyu abin da ya sama tun daga ɗan'antarsa har suka girma suka balaga an hidita ne ce kai koda guda ɗaya ce wannan babu zai ambata mana falala irin wannan mutumin hadisin farko a babin wanda kuma shi ne hadisi na 76 shidda, bukhari ya ce haddasa na abdullahi ibn yazid abdullahi ɗan yazid ya ba mu hadisi ƙala haddasa na har Malatu ibn imran ya ce har malatu ibn imran ya ba mu labari shi har malatu ibn imran shi ne ibn kirat fika ne kamar da ibn mubarak ya fada har yana cewa kana min ulil albabi an haife shi a shekara ta tamanin bayan hijira ya rasu a watan safar a shekara ta 160 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har malatu ibn imran shi ne kuma ake ce ma abu hafsin a tujibi an abi ushanata al-mu'afiri shi kuma ya karbo daga abi ushana al-mu'afiri an uqubata ibn amirin ya karbo shi kuma daga uquba ibn amir shi wannan ushana al-mu'afiri tabi'i ne da aka shi ya ɗauko wannan hadisin daga wajen sahabi hukubata ibini amirin a shi ushana mutunan ƙasar yaman ne ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha 118 bayan hijira hukubata ibini amirin sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kibaru saha yana daga cikin asabiqa yana daga cikin asabiqa fil islam cikin waɗanda suka yi farko farkon shiga musulunci da kuma mayin hijira zuwa madina yana daga cikin waɗanda suka yi aikin hada alkur'ani ukuba ibnu amirin yana daga cikin waɗanda suka yi aikin hada alkur'ani kuma yana daga cikin wanda suka rubuta alkur'ani da hannunsu a cikin sahabbai har ma alhafiz ibn hajjirin askalani ya ce da idanuwansa ya ga alkur'anin da ukuba ya rubuta da hannunsa ya gan shi ya kasance ƙari'an makarancin alkur'ani ne aliman masani musamman kuma fara'id ya san ilimin gado kwarai da gaske walfiki da kuma ilimin fikihu kuma mutum ne mai fasaha ta magana yakan rubuta waƙe-waƙe da harshen larabci wani yakan rubuta abin da yakan yi rubuce-rubuce da harshen larabci a lokacin sai da ma'awiya ya nada shi a matsayin gwamna a ƙasar misira kuma daga baya da kansa shi ya cire shi daga wannan gwamna din ya tura shi yaƙi ya tura shi yaƙi a ya rasu a shekara ta 47 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a lokacin ya rasu ya roito hadisai daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisi hamsin da biyar kawai hadisan uku batu ibn amir ya roito hadisai hamsin da biyar daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam uku ba ibn amir ne ce سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكي صلى الله عليه وسلم يقول ينا الشيوى malaman hadisi suna cewa idan sahabi ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana daukar shi shi ya ji hadisin daga bakin manzan Allah mubasharatan shi yana zaune zan Allah ya faɗi hadisun to sai ce sami itu na amma idan ya ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan muhutaman yana ɗaukar abu yana ya ɗaukar shi ya ji yana ya ɗaukar kuma ba shi ya ji ba domin da yawa sahabi baya nan manzan Allah zai yi hadisi sai ya ji labarin wannan hadisin wajen wani sahabi ɗan uwansa to yanzu in ya tashi zai karantar da almajiransa wannan hadisin ba sai ya ce ba ni na ji daga manzan Allah ba wani ne ya ji ya gaya mu ba sai ya faɗi wannan ba kai tsaye sai ya ce manzan Allah ya ce makbul wajen malaman hadisi saboda mai sahabbai dukkaninsu amintattu ne mun gane amma in ya ce sami ita tushi ya ji yana zaune wurin manzan Allah ya faɗi hadisi uku ba ibn amir ne ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa man kana lahu salasu banatin duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku wasabara alaihinna yayi haƙuri da su waka sahunna ya tufatar da su min jidatihi daga wadatarsa daga abin da Allah ya azurta shi da shi manzo Allah ce kunna lahu hijaban minan nari za su zama masa shamaki tsakaninsa da wutar jihannama za a zama masa wani makangi wanda zai kange shi daga fada a wutar Nama ya'ya uku mata ya yi haƙuri da su ya kula da tarbiyyarsu ya kula da abincinsu ya kula da wurin zamansu ya kula da tufafinsu da bukatunsu na yau da gobe sabulun wanka sabulun wanki ya kula da tarbiyyarsu ya kula da iliminsu ya sanya su makaranta ta addini ya sanya su makaranta ta zamani su samu ilimi na zamani diye musu wannan har suka girma suka balaga ya aurar da su manzala ce sakamakonsu ne aljanna su waɗannan 'ya'yan guda uku su ne za su zama masa makangi daga shiga wutar jihannama ma'ana su za su zama masa makari wanda zai hana shi shiga wutar jihannama wannan hadisin hadisi ne sahihi muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul adabul mufrad nashi sannan Limamin ibn maja ya fitar da wannan hadisin a littafinsa hadisi na 3669 haka ma abu ya ala ya fitar da shi hadisi na 1764 walbaihaƙiyu bayhaqiyu baihaƙi ma ya fitar da shi a shubul iman hadisi na 8688 imam tabarani ya fitar da shi a littafinsa al-kabir sannan kuma al bukhari ya fitar da shi a littafinsa wanda ke hannunmu mu adab mufrad ta haka hadisin hadisi ne sahihi kuma hadisin yana nuna mana gwabin ladar wanda ya tarbiyyatar da 'ya'ya mata guda uku guda uku abin da ya sama cewa inda ya kula da su bakin ƙoƙarinsa to Allah ta'ala zai sanya su zama masa shamaki wanda zai hana sa shiga wutar jihannama mala ya ce haddasa fadl ibn ƙala haddasa na fitirun an shurahbil قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة abdullahi dan abbas ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mamin musulmin babu wani mutum musulmi to da rikuhu ibnatani wanda 'ya'yansa guda biyu mata za su riski rayuwarsa ta huma, ya kyautata zamantakewarsa da su ya kyautata ma'amalarsa da su a matsayinsa na 'ya'yan shi ya kyautata musu ya kula da su ya kula da abincinsu ya kula da abincinsu ya kula da wurin zamansu ya kula da duk wata ɗawainiya tasu ya kula da ba su tarbiyya ya kula da karantar da su idan yi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce in ya haka ba zai yi haka ɗin ba face sai wannan aikin ya zama sanadiyar shigarsa aljanna to kaga wannan ya nuna mana cewa 'ya'yan nan mata ko da biyu ne hadisin farko ya ambaci uku su wannan da ya zo shi kuma sai ya rage mai yawan fadi ya maido su biyu ashe ko da biyu din ne ma babu laifi mutum zai samu wannan falala din wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a musnad nashi hadisi na 21 da na hudu haka ma ibn maja hadisi na 3670 da abu ya'ala hadisi na 2571 ibn hibbana hadisi na 2900 da arba'in da biyar watabarani imamu barani ma ya fitar da shi hadisi na dubu goma da dari takwas da talatin da shidda sai al'imamun bai haƙi a littafinsa shubul iman hadisi na dubu takwas da dari shidda tamanin da uku sai imamu hakim a sayin littafinsa hadisi na amjalladi na hudu shafi na dari da saba'in da takwas hadisin shi ma hadisi ne wanda yake hasa kamar yadda shekul albani rahimullahu ta'ala ya hasana shi a tsawil adabal mufrad nashi haddasa abin umar kala haddasa sa'id ibn zaidin kala haddasa ni aliyu ibn zaidin kala haddasa ni muhammad ibn al-munkadiri an na jabir ibn abdullahi haddasa hun kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajaba lahu aljannata albatta faqala rajulun min ba'd alqaum ya rasulullah qala wa wannan hadisin al bukari ya bukhari yace na abin nu'man abin nu'man ya ba mu labarin hadisi ya ba mu hadisi abin nu'man sunansa azim kana abdan salihan sayyidan mutum ne wanda yake bawan Allah salihi kuma shugaba yana daga cikin marowata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi shekara ta 200 a ya rasu a shekara ta 224 bayan jiran mayaki sallallahu alaihi wasallam sannan waɗansu malamai sun ce 220 malami ne ɗan ƙasar basara har ma wani malami yana cewa ma ra'aitu bil basarati ahsanu salatan minhu wa kana afsha'u man wani malami yake cewa shi tunda yake bai taba ganin mutum wanda yake sallah mai kyau kyakkyawa ba kamar wannan malami abu numan malamin imam bukhari sannan ya ce kuma bai taba ganin mutum wanda yake mai tsananin tsoron allah ba kamar shi shu'ab ibn uman yace haddathana sa'id ibn zaidi, sa'id ibn zaidin ya ba mu labari sa'id ibn zaid shine ibn dirham abul hasan al shi kuma ya karbo daga aliyu ibn zaidin ibn abdullahi ibn abi mulaika zuhair ibn abdullahi ibn judu'an abul hasan shi wannan makaho ne aliyu ibn zaidin makaho ne an haife shi ya rasu a shekara ta 129 bayan hijira shi kuma ya roto daga muhammad ibn al-munkadari muhammad ibn al-munkadari hafizun min sadatil qurra makarancin qurani ne kuma malamin hadisi ne yar shekara ta 131 bayan hijira a lokacin da shekara 76 ibn al ya ce anna jabir ibn abdullahi haddathahum qala jabir dan abdullahi ya ba su hadisi jabir yake cewa jabir ibn abdullahi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi shekara ta goma sha shida kafin hijira shi jabir ibn abdullahi a garin madina da aka ba an sare ne ya rasu a shekara ta a shekara ta 78 bayan hijira a lokacin da shekara 94 a duniya a rayuwarsa ubal ibn usman shi ya mai sallah mahaifinsa shi ne abdullahi ibn amru ibn haram wanda babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe shi a ranar da aka yakin uhud mahaifiyarsa kuma ita ce nusaiba bintu uquba ibn adiyi jabir dan abdullahi yana daga cikin al-mukfiruna waɗanda suka fi kowa yawan hadisai amma shi ne na ƙarshe a cikinsu wanda suka fi yawan hadisan manzan Allah sahabbai ne guda biyar akalla kowanninsu ya roto hadisi sama da dubu ɗaya in ka cire biyar ɗin nan to duk sahabin da ka sani hadisin da ya roto bai kai dubu ɗaya ba ƙasa da dubu ne amma su biyar ɗin nan suna da sama da hadisi dubu ɗaya wanda suka roto to jabir ɗan abdullahi shi ne na cikon ainihin biyar ɗin ya roto hadisi 1540 daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma a cikinsu muttafaqun alaihi hadisin da bukhari da muslim suka haɗu wajen roitowa kwara 58 ne bukhari ya kaɗaita da 26 muslim kuma ya kaɗaita da ruwaya 126 sauran al-muksiru na sauran biyar akwai sayyidina abu huraira Shefu, kowa yawan hadisai yana da hadisi 5374 shine na farko a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi yawan hadisai duk da ma yana cewa ya boye waɗansu hadisan bai karantar da su ba saboda yana tsoron rayuwarsa akwai hadisan da in ya fito da su akwai war za a yi halakar da shi mai biye masa abdullahi dan umar shi abdullahi dan umar yana da hadisi dubu biyu da da talatin daidai shi ne na biyu kaga abu hurera kusan ya linka shi a hadisai to shi ke biya masa sai na uku sa anas ibn malik anas ibn malik yana da hadisi 2286 a na hudunsu a aisha matar manzan allah na uku kenan ko aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama tana da hadisi 1660 daidai 1660 sai abdullahi dan abbas Shi ne na hudu shi kuma yana da hadisi dubu daya a afuwan aisha ita ke da dubu biyu da dari biyu da goma shi abdullahi abu ke da dubu daya da dari shida da sittin sai na ƙarshen su jabir ibn abdullahi wanda muke magana a kansa yana da hadisi dubu daya da dari biyar da arba'in daidai to ka cire waɗannan sahabban guda biyar duk sahabin da ka ji to da ya roto daga wanzan allah ba su kai dubu ɗaya ba ba su kai dubu ɗaya ba jabir ɗan abdullahi allah ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce man kada da husala su banatin duk wanda ke da yaya uku mata yaya uku mata waɗannan yayan guda uku nasa yi hinna ya kula da su ya tsaye wajen kulawa da su ta ba su tarbiya da kulawa da al'amuransu wa ya yana wadatar da su da duk abin da suke da bukata wa ya rahamuhunna yana tausaya musu ya ce faɗaɗ wajaban lahul huljannata albatta aljannata ta wajaba gare shi kuma ya shiga babu ranar fita shi ne albatta akwai talakul batta ko sakin da ba komai to yadda ka san idan mutum ya saki mata saki uku ba ta koma gare shi to shi ma ya shiga aljanna babu ranar da za a ce ya fito faƙala rajulun min ba'adul qaum to akwai wani mutum yana baya sai ya ce ya rasulullah wa sintayn ya rasulullah manzo Allah har yaya biyu mata su ba ƙala sai manzan Allah ya ce wasuntai har 'ya'ya mata biyun guda biyu mun gane wannan hadisin sahihi ne ko ka ce hasan ne kamar da albani ya ambata ibn abi shaiba ya fito da shi a musannaf hadisi na 20434 imam ahmad a musnad 14247 sai imam al-baihaqi a littafin sa shubul iman hadisi na dubu da 1125 da biyar al-dabarani ya fitar da shi a littafin sa al'ausar da imamun bazar bazzar da ibn abi eh, da imamun da abu ya'ala da kuma dai waɗansu daga cikin malaman hadisi duk sun fitar da wannan hadisin wanda albani yake cewa hadisi ne sai waɗansu malamai kuma suka ce hasanun da gairihi a takaice dai hadisin ya kai darajar da za a iya kafa hujja da shi to idan kun lura me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari babin da ya kulla mana me yace babu man ala jariyataini aw wahidatan to a hadisan da muka karanta kuma babu inda daya ta bullo kun lura da wannan to me yasa Bukhari ya haka shi ya sanya akwai wata nuska ɗin akwai wani bugun al'adabin mufrat wanda waɗansu malamai suka gyara mashi cewa an wahidatin dinnan au salasa saboda aka ga babu abin da ya ce man ala jari ya ta yi hadisan da ya kawo muku suna magana biyu da uku ne kun gane sosai suka gyara mashi maimakon wahidatin sai suka mai da salasa sai zamanto babu man ala jariyataini aw salasata ilama akwai mai bugun haku? ba mai bugun haka to an ka duba wata nuska din za ka sun sa haka to waɗansu malamai ne suka ce haka yake so ya sanya sai ya sa wahidata saboda duka hadisan da ke cikin babu ɗaya ya ce 'ya'ya uku mata ko ɗaya ya ce 'ya'ya biyu sai ɗaya kuma ya zo da ukun ya zo da biyu wanda Allah ya ambaci uku sai wani ya daga hannu ya ce har biyu sai ya ce har biyu akwai ruwaya ta sai na umar wanda ya ce a wurin ba a ce wa manzan Allah har ɗaya ba balle ya ce har ɗaya ɗin to wannan ya sanya waɗansu malamai ke kallon cewa alƙalami ne ya kubce ma imamul bukari ya sanya haka a littafinsa har ma suka ci gaba suka gyara mashi waɗansu malamai kuma suka ce a'a bukhari wata irin kwalwa ke gare shi idan ya kulla wani babin sai malamai hitsa su ta tunanin me ina ne mahallin shahidinsa kuma me yayo istinbadi a cikin hadisin da aka suka ce yadda ya rubuta din nan a wahidatin haka yake nufi din yana nufin har ɗaya din to amma ina ne mahallin shahidin nasa sai yake sai suke cewa inda bukari ya dogara da shi ya ce har ɗayar ma za a iya samun wannan falalai saboda an tambaye manzan Allah da ya ce uku sai wani ya ce ya rasu da har biyu sai ya ce mi ya ce e sai imamun bukari ce saboda tausan manzan Allah da an ce mai har ɗaya sai ya ce har ɗayan ma to shi ne abin da yake nufi shi yasa sai ya ce har ɗaya ba da shi har ya kaddara ma wani ya ce manzan Allah har ɗaya an ce e har ɗayan ma saboda me. saboda babi ne na rahama su ake a buɗata ta a shiga da yawa allah ya samu dace waɗansu malamai kuma suka tsaya kan zahirin hadisin ala ta halin dai abinda hadisin yake nuna mana shine falalar renon 'ya'ya mata kamar yadda muka ce sun fi wahala wajen reno tun da sun suna jarirai cases ɗin mata sun fi sun sha wamban da na maza kunga ko wajen fitsari ya manzan Allah ya ce eh cewa in yaro namiji ya yi fitsari a yi mi in mace ta yi mi za a yi tun wajen fitsarinsu sun bambanta in dai ba su fara cin abinci ba sai sun ci abinci ne sannan fitsarinsu hukuncinsa yake koma a daya amma idan nono ka zalla suke sha to tun daga nan za a ga hukunci ya sha ba so ita mace tana da wahalar tarbiyya tana da wahalar tarbiyya kamar yadda na ce wannan shi ya sanya waɗansu ma suke kyamar 'ya'ya mata din addinin da ka sani duk al'ummar da ka sani an yi ada kafin zuwa musulunci yana da jafin ɗin mace musulunci ne kawai ya zo ya daga darajarta ya fifita ta ya fiddo mata da yanci da haƙƙinta ko turawa da suke cewa a zuwa a liberation a zuwa a tarihin mar'a a yantar da mace ami suke kallo suna kallon yadda societies hadarat wanda aka yi a baya suka tozarta mace har su a hadara ta turawa european civilization ka karanta mace ba komai ba ce ba a wurinsu su da suke ganin sun ci gaba ɗin suna wulakanta mace yahudawa wulakanta mace suke su yahudawa ma mace in tana jinin al'ada ko abincin da ta daba ba sa ce ba abincin da ta daba kwanan ma da ta taba ba su amfani da shi kai in ma tana aure da ta fara jinin al'ada mijin na iya korata ta koma gidansu sai ta yi tsarki ta dawo wannan ba tozartawa ba ne ba amma musulunci ne da ya zo sai ya fito da darajar ɗaya mace su laraban jahiliya kuma su kashewa ma suke aka haifi ɗaya mace sai a kashe tana yarinya to duk haza duk wani civilization da ka duba da aka yi a duniya kafin zuwan musulunci yana wulaƙanta mace ne in ka je indiya ku duba yadda ake musa a indiya in mace mijinta ya rasu tare fa ake kona su a haka addinin hindu yake mijinta ya rasu to ita ma dole za ta mutu sai a kona su tare kaga ina yanci so su kansu turawa yanzu da suke cewa a zo a kwato mace a 'yantar da ita ai yancin da suke nuna mata an shi kansa akwai wulakanci a ciki yancin da ake ba mata ɗin yanzu wanda ake cewa a zo a basu akwai wulakanci a ciki so wani abu ne wanda siyasar duniya ta taho da shi dole ya kutsa ya ce ko ina kun ga a saudiya mata da ba sa tuka mota amma cikin watan nan aka yi doka kuma ta fara aiki cewa mace na iya tuka mota a saudiya amma da mace ba ta tuki a saudiya sai dai a tuka kuma sun daɗe 'yan bokunsu suna son a ba su dama su yi tuki a ba su dama su tuka mota sai yanzu saboda an hura makasar wuta ta ko'ina dole aka ce a ba su dama suna da stadiums suna da sinima su wurin kallo da sauransu wannan muna maganar banda maka da madina a sauran garuruwa wanda ke kasar saudiya amma mata ba su zuwa to amma yanzu dole an ba mata yanci an su suna iya zuwa stadium su yanzu a saudiya in ana kwallo mace na iya zuwa ta kalla a stadium ko silima ta zai ta shiga ta kallifin ko ta kallo abin da ake nuna to duwai shi ne yancin da ake cewa a zo a ba mace wanda za a ga shi kansa wannan yancin hauka ne saboda hauka har ya kai ga ana cewa wai a rabon gado ana kwaran mace da haka kawai in mijinta ya rasu a ba ta dukiya duka ko kuma in za a raba mata gado tana da wa ko tana da kane a raba musu daidai wa daida shi musulunci ya ce a ba mace daya a ba namiji biyu to wai yanci ne yanzu a zo a daidaita ta musulunci ya ce mace ba ta shugabanci zalunci ne kawai mace tana yin shugabanci ta zama gwamna ta zama shugaban kasa amma shi musulunci tausaya mace yi sau tana da nakasu da yawa tana da nakasu da yawa in pressure ce mace ah, tana ya fashewa da kuka gaban assembly ko ba haka ba amma namiji ba zai kuka sai dai ya ruga <laughs> in wuta ce wuta amma mace ko gaban gaban ministoci sai ta fashe da kuka ta ce dan an ga ita mace ce a ga ita kanta sun tana da bi tana da dauki da rauni to wannan shi sun ya sai musulunci ya tausaya wa mace ana kyamarta yanzu yana son a jawo ta sai aka ɗora wannan falalar ga wanda ya rene ta da aka duk wanda Allah ya ba ya mace Allah ya ba shi makullin shiga aljanna in ya kula da tarbiyyarta da bukatunta da makamantansu har Allah ta'ala ya raya ta ta girma ta balaga ya aurar da ita to manzo Allah ce in dai sun kai biyu zuwa uku imamul bukhari ma a babin sai ya ce da ɗaya ce sai ta zama masa hijabi daga shiga wutar jahannama Allah ya samu malin malam yace babu man ala salasa akhawatin wannan babin zai karantar da mu wanda ya reni ya kula da 'ya'ya mata 'yan uwansa guda uku a akhawat 'yan uwansa kenan ko da ba ba bace ba don a baya mun ce wani Allah na iya ba shi 'ya'ya maza to Allah ya baka 'ya'ya maza kaga kai ba za ka samu wannan falala ba tunda baka da iya mace sai musulunci ya buɗa sai ce kai ba ɗiya ba ko ‘yar uwa ce wannan akawat waɗansu malamai sun ƙayyade cewa ta zama ‘yar uwa ta jini ta zama ‘yar uwa kai ne babban wa a gida baban ku ya da su ya bar yara ‘yan mata ƙanana sai ka ɗauke su ka dawo da su gidanka a sun zama akawat naka sai ya kula da su to za ka samu wannan kai kaima waɗansu malamai sun ƙayyade cewa akawat da aka ce ana nufin ‘yan uwa na jini waɗansu malamai kuma suka ce a hawa nan ana nufin yar uwa musulma don haka ko da ba yar ka ce ta jini ba ma ko da in dai musulma ce ka ɗauko ta kawo ta gidanka ka kyautata mata ka yi mata alkhairi kare ne ta ka kula da tarbiyyarta za ka samu wannan fadala shi ya sanya magabata na kwarai akwai wanda Allah bai ba su ‘ya'ya mata ba sai su je su ɗauko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata sai su kawo su gidansu don samu wannan falalar su kula da su su rene su aka mala ya ce babu man ala salasa akhwat babun wanda ya kula da yan uwa uku mata haddasana abdulaziz ibn abdullahi qala haddasani abdulaziz ibn muhammadin qala suhailu ibn abi an sa'id ibn abdurrahman ibn mukmil an ayyub ibn bashirin al-muawi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la yakunu li ahadin salasu banacin aw salasu akhwatin fayuhsinu ilayhinna illa dakhala aljannata wanda Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin wanda Imamul Bukhari ya roce shi daga abdulaziz ibn abdullahi ibn yahya abdulkasim alfaƙihi afika shi kuma ya karɓo daga abdulaziz ibn muhammadin abdulaziz ibn muhammad addawawardi ahadul alam sikatun kafirul hadis ya rasu shekara ta 187 bayan hijira shi kuma ya karbo daga suhaili ibn abi salihin shi kuma ya karbo daga sa'id ibn abdurrahman sa'id ibn abdurrahman ibn mukmil ibn hibban ya ambace shi cikin fika amintattun marwaita hadisi shi kuma ya ruwaito an ayyub ibn bashirin al-mu'awi min al-ansar mutunan madina ne ahadu bani mu'awiya yana daga cikin zuriyar sayyida mu'awiya kenan tabi'i tabi'i ne sika kuma amintacce ne bai da yawan hadisai ya rasu a shekara ta 65 bayan hijira ta mayaki sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga sahabin nan abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri wannan al-kunyarsa ce sunan shi sa'ad ibn malik ibn sinan ko shi ne cikakken sunansa babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri yana da hadisai da yawa shi ma wanda ya roto ya rasu shekara ta 74 bayan girma yake sallallahu alaihi wasallam abu da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakunu li ahadin salasu banatin ba zai kasance ba mutum yana da yaya uku mata au salasu kawatin, ko kuma 'yan uwansa mata mun yi bayani 'yan uwansa mata wanda ya dauko waɗansu malamai kuma suka ce 'yan uwansa na musulunci ake nufi yuhsinu ilaihinna ya kyautata musu ya kyautata mu'amalarsa da su to bai yiwa ya hakan face ya shiga aljanna illa da kan aljannata face ya shiga aljanna to ka gana an buɗa babin farko ya ce ‘ya'ya mata naka babi na biyu ya zo ya ce mana ‘ya'ya na ‘yan uwa na jini waɗansu malamai kuma suka ce ‘yan uwa ma na musulunci za su yi shiga ciki ku duba yadda musulunci yake ta tare mace yana kare mata mutunci dinnan ba a ce da namiji ba mata ake ta cewa to sai mala ya ce babu fadli man ala ibnatahu almarduda to wani lokaci an ce ‘yan karikir ya dinnan har ta girma kai mata aure ga falalar da za ka samu to tana iwa yariyar nan da kai ma'aure ta dawo gidanka ko dai ta hanyar mutuwar mijinta a ga mijin mace ya rasu ina za ta dawo gidansu take dawowa kuma sai babanta ya ci gaba da kulawa da ita ko kuma ta yi aure sai auren ya mutu mijin ya sake ta ina za ta koma gidansu za ta koma to ita ce al'ibnatul marududa diyar da aka maido maka ta hanyar mutuwar miji ko ta hanyar saki to ita kanta wannan diyar in ta dawo yanzu to falala kuma tana nan falala kuma tana nan ne ma ya kulla babu ya ce babu fadli man ala ibnatahu almarduda sai ma ya ce haddasa abdullahi ibn salihin قال حدثني Musa ابن Aliyu. an abihi annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala listuraqa ibn ju'sum ala adulluka ala a'zami sadaqa aw min a'zami sadaqat qala bala ya rasulullah qala ibnatuka mardudatun ilayka laysa laha kasibun ghayruka wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi ta hannun abdullahi ibn salihin shi kuma ya ce haddasa musa ibn aliyu musa ibn aliyu ya ba mu labarin hadisi an abihi ya karbo daga wajen mahaifinsa wani ne mahaifinsa suka ce shi ne aliyu ibn riba ko ibn rabah aliyu ibn rabahin shi ne mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya ce annan nabiya sallallahu an abihi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kalali suraka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masuraka ibini jusum ibn ju'ishum ibn ju'ishimin manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi wannan ya suraka ibn malik ibn ju'ishim shi baban sunansa malik amma wani lokaci ana jingina sa ga kakansa kaga ana an jingina shi ga kakansa ne ya ce kalali suraka ibn ju'ishim ju'ishim din kakansa ne amma shi sunansa malik sunan babansa kai malik mun gane to suraka ɗin nan za ku yi tunawa da shi shi ne wanda ya raka manzan Allah madina da sayid abubakar har manzan Allah lokacin bai musulunta ba manzan Allah an biyo shi ya yi gudun hijira sun shiga kogon dutse ɗin nan to yanzu sun fito suna neman hanyar madina ba san hanya ba sai suka gamu da suraka din nan shine yace zai kai su zai nuna musu hanya to suraka zai nuna musu hanya a nawa za su biya shi a nawa za su kai a nawa zai kai su kawai sai manzo Allah ya ce mishi suraka kana son kambin sarkin ru wannan crown din da sarakuna suke sanyawa na sarkin ru to yana za a samu shi shi dai kawai suraka ya yadda manzan Allah bai karya sarkin faris afon nake sun cewa kisra ko ya san manzan Allah bai karya kawai sai sai ya yadda kaga wani shi ne sirkin biri a sama sai sai ya yadda amma saboda ya san manzan Allah bai karya ya san birin nan da tabba za a same shi ya so ya ya kai shi madina Allah ya kaddara kuma ya musulunta bai taba buɗe baki bai ce wa manzan Allah ya rasu rasulullahi ina cinikin da muka yi ina ladata gabansa manzan Allah ya zo ya bar duniya bai yi kwamfilin bai ce komi ba har sai da abubakar ma ya zo ya rasu a lokacin sai na umar aka je aka ce daular farisa aka ɗauko wannan crown aka kawo masa yana umar sai sai ina suraka ce ga yana ce to ga abinka sai aka miƙa mashi ce allahu akbar alhamdulillah shi <laughs> Ka kaga abin ya zo da yake na wurinsa sai karɓi wannan kambun kisra ɗin suraka ya rasu shekara ta 24 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah ya ce mashi ala a dulluka kana so in nuna maka a azamin sadaka sadaka mafi girma ta fuskar lada sadaka mafi girma ta fuskar lada aw min azamin sadaka ko ko cewa kana so in gwada maka wata daga cikin sadakoki mafi girma kala bala ya rasulullah sai ce eh ina so ya manzan Allah kala sai manzan Allah ya ce ibnatuka mardudatun ilayka diyarka wadda ta dawo maka bayan kai ka rabu da ita ka mata aure sai ta dawo maka ta hanyar saki ta hanyar mutuwar aure ko ta hanyar mutuwar mishi to ita ciyar da ita yana daga cikin mafi girman sadaka laisa laha kasibun gairuka ba ta da wani mai samu mata mijinta ya rasu ba wani wanda zai kawo mata yanzu mijinta ya rabu da ita yanzu ba shi ke da haƙƙin ya kawo mata ba sai ta dawo wurinka sai kai kana samuwa kana kawo mata to wannan yana daga cikin mafi girman sadaka mun gani wannan hadisin da ifi ne muhammad nasu dina albani rahimullahu ta'ala ya raunana shi a adabul mufrat a da'iful adabul mufrat haka hadisin da inganta ba amma sunan hadisin ibn maja da hakim suka ruwaito shi so kaga tunda hadisin bai inganta ba hadisin bai isa ya zama hujja ba kenan ta har yanzu muna bin imamul buhari bashin hujja kenan a wannan babu sai ya je gaba ya ce haddasa na bishiru qala akbarana abdullahi qala akbarana musa sami samita abi an suraqa ibn jushim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ya suraƙa mislahu kamar wancan ruwaya ta baya shi ma da ifi حدثنا حيوة ابن شريح قال حدثنا بقية عن بهير عن خالد عن المقدام ابن مأدي كربي كربا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة صلى الله عليه وسلم يقول ينا شوى ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة abincin da ka ci sadaka ne gare ka in ka sa kuɗi ka sai abinci ka ci ka kai ka cika koshi kuma sai Allah ya baka ladar sadaka shi yasa ya ce ma ad'amta nafsaka fa huwa laka sadaqatun wa ma ad'amta waladaka fa huwa laka sadaqatun abinda ka ciyar da danka fa huwa laka sadaqatun kana da ladar sadaka wa ma ad'amta zawjaka fa huwa laka sadaqatun abincin da ka ba matarka shi ma sadaka ne shi ma sadaka ne wa ma da amta khadimaka fa huwa laka sadaqatun abinda ka ba khadiminka mai maka hidima na abinci shi ma kana da sadaka shi ma kana da sadaka wannan hadisin sahihi ne imamun nasa'i ya roto shi a littafinsa al-kubra sunan kubra sai imamun dabarani a sa al-kabir imamu ahmad ya da shi a musnad aka limamul haifami hadisi ne sahihi muhammad nasir bin albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a sau adabul mufrat to anan idan mun ce hadisin farko bai inganta ba hadisi na biyu ma hadisi ɗaya ne amma ya canza masa hanya shi ma bai inganta ba sai ya rage mana saura wannan hadisin guda ɗaya wanda muka karanta to ina ne muhallin shahid din imamul bukhari a cikin wannan babi da ya kulla malamai suka ce duk da shi imamul bukhari a lokacin da ya rubuta littafin ila a wurinsa hadisan sun inganta so idan a wurinsa sun inganta kaga wannan hujjar shi ko muhallin shahid dinsa a fili yake a cikin hadisin farko da makaranta to idan bai inganta ba kuma to sai malamai suka ce ko da bai inganta ba shi babin da bukhari ya kulla ne babu fablu man ala ibnatuhu almarduda babin yana nan ko da wannan hadisin bai inganta ba a wannan hadisin wanda ya inganta a babin za a iya samo muhallin shahidin al-imam al-bukhari mun gane to idan mun ce a cikinsa ne za mu samu muhallin shahidin shi bukhari ina ne a cikin wannan hadisin zai iya zama mana mahallin shahid a ciki shi dai abinda manzan Allah ya ce man a ada'amta nafsaka ma a ada'amta nafsaka fa huwa laka sadaqatu duk abinda ka ciyar da kanka na sadaka ne haka abinda ka ciyar da danka sadaka abinda ka ciyar da matarka sadaka abinda ka ciyar da khadiminka fa huwa laka sadaqatun shi ma sadaka ne ya aina mahallin shahid ina ne ba lissahid a cikin wannan hadisa na sai a ce ɗa ƙarami ake nufi wanda bai balaga ba saboda hadisan baya <laughs> ina ne zama lissahid inda aka ce to ta yaya zama nan mahallin shahid a ita ce ai ba ai ta ba kadima ba ce ba ɗaya ce al'imlatul e, mardura sudanta. a ba za ta zama kadima ba ba za ta zama kadima ba eh shi kadimi shi ne yaren gida a ya za a ɗaya gida ta zama yari gida kuma a'a <laughs> in ka ce wanda ya ciyar da ɗa muka ce sai a ce ɗa ana nufin ƙarami wanda bai balaga ba ko kuma ɗiya wadda ba ya ma'aure ba ita ka wannan an mata aure dawowa ce kaga tana buƙatar nassi na ta mai zaman kai shi kaga ba ta ciki kera in ka ce hadin ita ba ma ɗan gida ba a ce mishi khadimi ko ba ina ya je dawo bai zaba khadimi <laughs> so kaga ba nan bane ba in ka ce kuma mutum in ya ciyar da kanshi to ta yaya mutum zai ciyar da kanshi kuma a ce ɗaya shi marduda ake rufi a wannan istin ba da aka yi ya yi nisa da <laughs> eh? ya to kada shi alimamul bukari bukhari haka babu kan ke in yazo ya maka wani istinbadin za a zo malamai su ta kokowa su kasa gano wai ina da shi mahallin shaɗin shi ma a cikin hadisun da ya kawo kana ya ganin ya kulla babi sai kawo hadisun da kai a ganin ka kamar bai da alaka da ma babu amma shi akwai inda ya hango alaka kamar nan wajen khadimin nan ne mahallin shaɗin bukhari amma ba wai yana nufin ta zama yarinya gida ba abinda bukhari yake nufi in dai an ce an ciyar da khadimi an yi sadaka to ina ga ɗan gida wadda ta je ta dawo haka ne ko ba haka wadai ba inda ya hadimi ciyar da shi sadaka ne to ai ɗan gida wadda ta je ta dawo min da aula ciyar da ita ya zama sadaka kun gane istin baɗin bukari haka malamai su kusa allah ya da dace so bukari allah ta'ala ya masa wata irin baiwa wadda har yau ba yi malami irinsa ba a duniya malamin hadisi baiwa ce Allah ta'ala ya masa an ce wata rana ya yi mafarki ya ga manzan Allah yana tafiya shi kuma ya biyo bayan manzan Allah yana kore masa kudaje waɗansu malamai suka fassara mashi wannan hadisin suka ce za a yi wa manzan Allah ƙarya a cikin hadisun shi kai kuma za ka zo ka yi aiki ka fitar da ƙarya ɗin nan to shi da abin da bukari ba wai tun lokacin zamaninsa har kawa ya da muke magana duk malaman duniya sun yadda bukari malamin hadisi ne kuma littafinsa sayowar buhari da hadisin da ya ruwaito a cikin wannan littafin inda ya ba ruwa ya mu'allaka ba ce ba hadisi ne ingantacci duk malaman duniya sun yadda so ka ga yanzu wani malami guda daya ya zo ya ce wai a cikin bukhari shi ya gano hadisi mai rauni wasa yake da ilimi wasa yake da ilimi amma malaman da suka fi shi a da duk sun yi ijimai akan cewa a sahul kutub ba'd al-qur'an shine sayyid bukhari al-qur'an aya al-qur'ani ce kade ta fi hadisin bukhari inganci to amma sai kuna jin wannan malamin na kabila da ta amat ya zo sai hiddo wani hadisi ya zo ya ce ba hadisi ba ne ba a cikin buhari yake hadisi ya ta kukuwa a ta rigima da shi in cikin ramadan ina akwai wani hadisi man adali waliyan faƙal adan tubin harbi kawai ya ce wannan hadisin wadda ganta ba hadisin kuma yana cikin buhari wai shi bai ganta ba hadisin amma duk malaman duniya wanda suka wuce a baya duk sun ga wannan hadisin shawa mai lahiya sun ce ya inganta a shi yanzu ya zo ya gano cewa bai inganta ba so kaga wannan fitina ce ba ya karama ba saboda shi ne allah ya kawo shi wuri mai albarka wurin da yana da tarihi kuma wurin da nan ne cibiyar suna a ƙasar nan wannan masallacin na tambayar lamar masu shi ne cibiyar suna a ƙasar nan da yadda ga suna ta je to daga nan ta tashi ta ce so masallaci ne wanda allah ta'ala ya sa masa albarka kuma har da albarka tana bibiyar shi wannan kujera wadda yake sama kujera ce babba a dai tarihin suna a ƙasar nan amma ya zo yana cin mutuncin wannan kujeru allah ya sauwa abubuwa ga gara'ib kawai za ka na ta kawowa kuma da yake akwai jahilan mutane gaban shi sitabin shi yanzu azumin bara din nan kan sittin da rikicin da ya so ya kawo a kabune yana da yawa kawai zai ce ba wani sittin shawwal kawai an gama azumi shi kenan an gama wa ya ce a raka wani azumi mutum ne ya zo wurinka za ka raka shi ya rauna na wannan hadisin kiri-kiri wanda ko imam malik da aka ya ce kada ya ba cewa ya hadisun bai inganta ba cewa ya yi makaruhi ne a yi saboda ne saboda jahilai za su ɗauka ramadan ne ake kun gane su ya ce makaruhi ne a yi azumin ci shawar domin an gama azumi yau gobe wani ya ci gaba da azumi jahili wanda bai san da azumi sun ci da wani zai ce kai wai hanzu ba ga wata ba to saboda kada a ce wannan sai imam malik ya ce shi yana ganin kada a yi sun tishe yana kyamar a yi a yi to shi wannan da ya zo ba wai cewa ya kada ba wai cewa ya yi a a shi hadisin yake a take kai tsaye shi imam malik maslaha ya kalla ya ce kada a yi to shi wannan ba wa maslaha yake nema ba yanzu kiri ma cewa ya kawai haramun ne ba za a yi ba kaga kenan a fatawa imam malik idan jama'a ta yi ilimi ta bambance ramadan da sitin shawwal zai ce ai ko ba zai ce ba ya ce ai to amma shi da ya zo kawai sai ya ce ba ai kawai ya sa mutane sai ya ga mutum ya zo kawai ya jima mai shakku wai shi wannan azumi na sitin shawwal ya ke waɗansu malamai sun ce ba so da yawa ɗansu ba su yi ba ɗansu kuma suka yi yana ganin anan za mu dakata idan allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na 44 kenan a cikin wannan littafi don haka duk wanda allah ya bai wa iya mace kagan ana murna in mutum ya haifi iya mace ai sai a masa murna saboda bi ga makullin aljanna nan allah ya kawo masa in ya kyautata musu ya ba su tarbiya ingantacciya to Allah ta'ala zai ba shi aljanna sanadiyar wannan hidima da yawan su ya'ya mata ɗin Allah ya sa mu dace a kira sallah kada a wani kai kai ko a yanzu an samu tawaya wannan bai dace ba to amma yanzu za ka samu saboda ya yi shi akwai mijin da ya ce masu shi ta yi wa masu ta kara hanyar wasu ta kara hanyar wasu ya kira wata wata wani tana da cikin shi wanda ya yi hanyar wasu to kaga da ajayanci ɗan shi ka yi wasu wanda ya ke da ya ke to ya dace <laughs> eh da ji a kan zawarta wani wuri ake zuwa a bayan a canza to an ce masu ta ce hikima ba a ranar to ranar da za ta haihu sai allah ya ba ta masu to ya zace mai aka yawa ta ce wata aka yawa zai ba ra'ayi sai ta wata cinye kuna ce to wallahi wallahi ta ne ta zo ba ciyo ya haka ci awon na yawan yadda ba kai in ka tashi sai ka saka min mace su kuma wadancan kishiyoyi na don ba su sai ka dinga saka min kudin ta rikice sai ce ke ka Allah ya kare za ta gane cewa to ya su yanzu laifin ba ana neman abin shi kace ta rikici cewa na ba za ya za a yi waɗancan kishiyar da yana su din ya je wani su zai dinga suka musu da miji ita kuma sai zo da ya ce wani ke saka ba allah ke ce to ka ko za ka mutu zai wakare a yi bace su kaga dole zai wannan tunani akwai nau'i da zai ci tare da Allah ya samu da ta da da ta sun da Allah ya kira shi Allah ma sai da ya fara faɗin kyautar iyawa su kamin ya faɗi kyautar tsarin miji abin da ya kamata mutum ya ɗauka ruwan da Allah ta'ala ya shi lalle Allah ya masa baiwa sai gode ma Allah ya mai shi hannu biyu ya iyakar da wajen su biyu abinda ake bukata da shi ne a bashi tarbiyya da musulunci ya tashi yadda zai amfani sai ya amfani al'umma kada ya tashi wanda zai dinga cutar da al'umma nan bai dace Allah Allah ya zata mu da zuriya ta yi ba wa alaikum salam na eh eh eh wani malami da wannan littafin shi ne ya ce ta kasa a marakiya ta ce mafi da ya yi shi a yin su shawar to sai ce ko su malikiya ba hadisin suka su yake ba suka ce ba ba hadisin su masu haka abinda imam malik ya ce an zuwa mai za a yi su sai ce a ba ya a lokacin yana kallon kada wata ne su dinga haɗe shi da rawar har su dinga jin cewa ma kamar mutum bai kare ba to sai ce ba su to shi ne nake cewa ta kaga kenan a fahimtar sa mutane suna da karancin wayewa a lokacin da sanin sun ci shawar da ramadan kasance suna hannun su amma idan mutane suka yi karatu suka iya gane cewa da eh, yanzu an gama ramadan yanzu ci shawar ake yi da babu da fi nan wani shi ne fatawar maliki a cikin mamaki amma shi wanda malamin da ya zo yanzu sai ce haramun ne ma shi ko ba wani masala ya da ba a hadisun ma da manzan Allah ya ce ba samar maza da sun ma a cikin abu sistem yin shawwa kada ta tsayar da su shi ne kisa ma ba hadisi su ne to kaga wannan illa ce ba mutane sun riga sun yi karatu da ka sannan wa san ma wani abu su ci shawwa a ba su amma da ɗan yaro ba ya san shi ɗan yaro ya san abu su ci shawwa ya kun da sallah ta wuce ana yi a shi mutane sun waye sun yi ilimi suna da wayewar sanin wannan abu suna iya bambance shi da shi da ramadan da haka babu laifi a wannan zamanin ilimin da sun ci Allah shi ne yake sani to shi malamin da yanzu sai ce ba ku ta fito wannan hadisin ba hadisi ba ne kawai kun yi Allah sai to alhamdulillah ina gina da zamu dakata abinda muka faɗa da jiki allah shi ya daɗin kurakuran kuma allah shi wani afuwa shi ya kama mai gida allah na nuna mana gaskiya ya ce ka ba mu hukunta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu hukunta wata halin da kusan mutum ke ciki na tashi tashi hankula a wurin sassana ta nuna roƙon allah ta tsara ya kawo mana wata kan tashi tashi hankula garuruwan musulmai wanda suke fawa duk wannan kashe-kashe musamman a jihar bukara da wani sashe da jihar kaduna jihar filato jihar adamawa jihar taraba أتدري من يزيل الهم إن ضاقت da aure suna ita ta samar muku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kudubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi da downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tab irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato suna koyi da da blogspot.com ko ciki domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon wasu a 09023455501 ko saƙon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a kan masu group instagram youtube linkedin da kuma im fatan allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan mu wanda ba na alkhairi ba a